Och Stina och Mats bodde Stockholm allt väl Där Stina blev jungfru och Mats blev gesäll Och hade när han är så mycket och höll Han gav ett så kallat solparasol och Stina hon längtade söndagen skulle bli Så ledigt hon finger från tjänst att besmi Och kunde gå i stan åt vart det väl i höll och satte som fin med sitt solparasol. Och söndag på söndag det blev visserli men aldrig den dagen då att sol det vill bli. Och Stina hon tyckte allt det var bölgstöld det klive i mölvär med solparasol. Hon klaga' för mass jag omöjligt förstår vad skam det är med sola i år. I mödorna det otäcke tröll när jag ska gå ut med mitt solparasoll. Men Mats var en rätt och förståndig kär. Han sa ja du skiner så dejlig och skär att när du går ut i då tänker jag fall just sola behöver ha solparasoll.